Նախորդան նորությունների մասին համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարինքից հասարակական խորհրդի պատվիրակությանը։ ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Սեպտեմբերի 9-ին թիվ 10 եւ թիվ 11 ընտրատարածներում նախատեսված են ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ падգամավորական ընտրություններ։ Հադրութի շրջանում կատարվել է մոտ 1300 հեկտար գարանացան մշակաբույսերի ցանց։ Նոր ուսումնականի շեմին հանրապետությունում ընթանում են օգոստոսյան խորհրդակցություններ։ Արտաքին գործերի նախարարությունում բացվել է տեղեկատվական սրահ։ Ստեփանակերտում կկայանա գարեջրի փառատոն։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 27-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Գեգամ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությունը եւ հասարակություն բանակ կապերին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահը պետական ապարքևներ է հանձնել Արցախի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար ապարքեվատրված հասարակական խորհրդի մի խումբ անդամների։ Հանդիպանը մասնակցում էր պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Օմարի լեռնանցքում։ Ինչպես տեղեկացրին արտաքին գործերի նախարարությունից, դիտարկումը պաշտպանության բանակի դիրքերից իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի Դաշտային օկնական Գենադիե Պետրիկան Մոլդովա եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը Գերմանիա Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումը իրականացրել են ԵԱՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը, նրա դաշտային օկնական Միխայել Օլարուն Մոլդովա եւ անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիա։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Սեպտեմբերի 9-ին թիվ 10 եւ թիվ 11 ընտրատարածներում նախատեսված են ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ падգամավորական ընտրություններ։ Ներկայումս տեխնացումները նախընտրական քարոզարշավի երուն փուլում են, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապատրաստական աշխատանքների նախընտրական գործընթացին։ Վաննովիկովի անդրադարձը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի հաղորդմամբ նախընտրական գործընթացը բնականոն հունի մեջ է։ Արտարոս դեպքեր ու բողոքներ այս ընթացքում չեն գրանցել։ Բացառությամբ նախընտրական պաստառները փակցնելու առումով որոշ խախտումների։ Ընտրական գործընթացը ընդհանուրը բնական հնով արտարոց դեպքեր գրանցված չունենք։ Ընտրական process-ները համակարգում են թիվ 10 ընտրատարածքում քաշատարածքային ընտրական հանձնաժողովը եւ թիվ 11 ընտրատարածքում Մարտակերտի տարածքային հանձնաժողովը, ինչպես ասում են, սրանք խառաշուջաներ են կոչվում։ Նախապես պատասխանաբար 10 եւ 11 ընտրատարածքներում գրանցվել էին 10 եւ 11 տեխնացումներ, յուրաքանչյուրում երկուական տեխնացում գործողություններ ինքնան բացարկեն հայտել։ Դադեմ ունենք տվալ պատկերը օգոստոսի 27 տվյալներով Կաշաթաղի շրջանում, ասինքաթիվ 10 ընդրատարածքում ընտրություններին մասնակցելու են 8 տեխնացու եւ թիվ 11 ընդրատարածքում 9 տեխնացուն են։ Նախընտրական կառույցաշավի մասին կցանկանայի խոսել, այն ընդանում է ոչ լուրջ դժգոհություններով, իհարկե կան որոշակի դժգոհություններ կապված պաստառների ոչ սահմանված լարերում փակցնելուն կամ վավերապայմանները չապահով կազմված պաստառներ տեղադրելուն, Թարոզաշավի հացքի վերաբերյալ զուտ բնակչության ու չփումների առումով զուտ ընտրակերտ ծառայության վերաբերադրգողությունների հիմքերը պատճառներ չունենք, չենք ստացել։ Ընտրությունների օրվան սեպտեմբերի 9-ին ընթարաշ կտպագրվեն քվեաթերթիկները։ Արդեն իսկ փակցվում են ընտրացուցակները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ակնկալում է ընտրությունների ընթացքով ու արդյունքներով շահագրգիռ կողմերի համագործակցությունը ընտրացուցակների չբացառվող բացթողումները ճշգրտելու համար։ Ընտրությունները սպասարկող տեղամասային ընտրական հանձնային ժողովները հալիարժեք կազմավորված են եւ իրականացնեն իրենց ֆունկցիաները ներիվծավալով։ Մեր ոստիկանության կողմից արդեն իսկ ընտրացուցակները հրապարակվում են տեղամասերով, ցանկալի է, որպեսզի ընտրողները եւ ոչ միայն ընտրողները, ովքեր շահագրգռված են ընտրությունների ելքով, լինեն իրենց համապատասխան տեղամասերում եւ ծանոթանան ընտրացուցակներին, եթե կան բացեր դրանց հետ կապված, եթե կան շտկման հնարավորություն, իսկ դրանք չեն բացառում, կարող է նաև լինել ինչքան էլ աշխատանքներ տարվում են։ Ցանկալի է որպեսզի այս մասին ընդհանրակարգությունը անպայման զեկեն ոստիկանության ազգային բաժին եւ միջև ընտրությունների օրը ունենանք շատ ավելի լավ ընտրացուցակներ։ Անդրադառնալով падգամավորական լրացուցիչ ընտրություններին գրանցված տեխնացուների ակտիվությանը, Սրբուի Արզումանյանը նշեց, որ մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում նման ակտիվությունն աննախադեպ չէ։ Հատկանշական է, որ առաջիկա ընտրությունները սեպտեմբերին վերջինն են, որոնք ըստ գործող օրենսգրքի կկայանան մեծամասնական ընտրակարգով։ Կարծում եմ վերջին իրադարձությունների ֆոնին գուցե սա է պատճառը ակտիվացման։ Ում եք այն ուրիշ պատճառ էլ կարող է լինել, սա վերջիններ, այսպես ասած, մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններն են, որովհետև պրոֆեսիոնալ խորհրդանի ընտրությունները 20 թվականին իրականացող լինելու են լրիվ համահասնական ցուցակով, այսինքն կուսակցական ցուցակներով։ Կարևորը նկատվում է հետո հետաքրքիր աշխուժություն տեխնացիների կողմից առանձնապես ընտրողների հետ անմիջական շփման ձևով։ Ի դեպ մեծաթիվությունը նաև նշանակում է, որ կարող է ավելի քիչ թվով ձայներով ունենալ մանդատ։ Հադրութի շրջանում կատարվել է մոտ 1300 հեկտար գանանացան մշակաբույսերի ցանքս, որտեղ այսօրերին ընթացքի մեջ է առանձին մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանցի համար օգտագործողներին անհատույց ստացել են 1 միլիոն 600 հազար դրամ։ Ինչպես տեղեկացան վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողջունարարության եւ օգտագործման բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Մատ Աբրամյանից, գառնանցան մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքի մեջ է, որի արդյունքները կարելի է բավարար համարել։ Հաշվի առնելով, որ մայիս-հունիս ամիսներին ուժեղ կամուղեկցությամբ տեղի ունեցած անձրևներն ու կարկուտը զգալի վնասներ են հասցրել ինչպես աշնանացան, այնպես էլ գառնանցան մշակաբույսերի ցանցերին։ 131 հեկտար մինչերի տարածքներից հավաքվել է 65.5 տոննա, բերք հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 5 ցենտներ։ 25 հեկտար հաճայի ցանքից ստացվել է 42.5 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 17 ցենտներ։ Կարտոֆիլի բերքը հավաքը շարունակում է, որի արդյունքները զգախոր գյուղատնտեսի կարելի է բավարար համարել։ Առաջիկայում արևածաղկի եւ Եգիպտոսի բերքահավաքի աշխատանքներն են։ Աշնանցան եւ գարանցան մշակաբույսերի բերքահավաքի հետ մեկտեղ կատարվել է նաեւ մոտ 6000 հեկտար ամառնահեր, որը 2019 թվականի բարձր բերքի ստացման կարևոր պայման է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օգոստոսի 27-ին Շահումյանի շրջենտրոն Խարվաճարում տեղի է ունեցել մանկավարժների ամենամյա խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Խորհրդաժողովը նախագահում է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Առաջինը ելույթ ունեցավ շրջվարչակազմի կրթության, գիտության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Նա նշեց, որ 2017-18 ուսումնական տարում շրջանի 11 միջնակարգ եւ 5 հիմնական դպրոցներում սովորել է 709 աշակերտ, նախորդ տարվա 700-ի փոխարեն, որոնցից 119-ը Խարվաճարի դպրոցում։ Բաժնի վարիչը նշեց, որ առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվն ու ցուցաբերած արդյունքները գրեթե անփոփոխ են նախորդ տարիների համեմատ։ Շրջանում անցած ուսումնական ուսումնական տարում 12-րդ դասարանն ավարտել է 28 աշակերտ, 12 աշակերտ հանձնել է միասնական քննություն։ Անդրադառնալով դպրոցների վերանորոգման խնդրին Վարդանյանը նշեց, որ թեև շրջանի դպրոցներից շատերում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ, այնուամենայնիվ կան դպրոցներ, որոնք հիմնանորոգման կարիք ունեն, ինչպես օրինակ Ակնաբերդ, Նորբրաջուր համայնքների դպրոցները։ Զուար գյուղի դպրոցի նոր շենքի կառուցումն ընթացքի մեջ է։ Նոր խարխափուտը կարիք ունի դպրոցի նոր շենքի, իսկ նոր մանաշիրի դպրոցը դասասենյակների ավելացման։ Վարդանյանը նշեց նաև, որ շրջանի շատ դպրոցներ ունեն ռուսերենի, անգլերենի, մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի մասնագետների կարիք։ Իր խոսքի վերջում նա շնորհավորեց բոլորին ուսումնական տարվա սկզբի կապակցությամբ եւ մաղթեց բեղնավոր աշխատանք։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Ղաբալյանն իր խոսքում կարևորեց աշակերտների ներուժի ճիշտ բացահայտումը նրանց դեպի ապագայում ավելի կիրառելի մասնագիտություններ կողմնորոշելը։ Տիկին Աղաբալյանը կարևորեց դպրոց համայն կապի սերտացումը, դպրոցին կից ուսումնարտադրական հողամասերի ստեղծումը։ Խորհրդաժողովի ավարտին հնչեցին հարց ու պատասխաններ։ Եզրափակիչ խոսքով հանդես եկող բանախոսները կոչ արեցին բարձր պատասխանատվությամբ եւ արդյունավետությամբ աշխատել նոր ուսումնական տարում եւ բոլորին մաղթեցին բեղնավոր աշխատանքային տարի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի արտաքին գործերի եւ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունների համատեղ նախաձեռնությամբ զբոսաշրջիկների համար արտգործնախարարությունում բացվել է տեղեկատվական սրահ։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով տեղեկատվական սրահը զբոսաշրջիկներին Արցախի մասին տալիս է համակողմանի տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն։ Տեղեկատվական սրահի արկայությունը հեշտացնում է զբոսաշրջիկներին մուտքի արտոնագիր տրամադրելու աշխատանքները։ Կար ժամանակահատվածում արտգոսնախարարության աշխատակիցները կարողանում են սպասարկել մեծ թվով զբոսաշրջիկների։ Այսօր Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում տեղի կունենա գարեջրի փառատոն։ Փառատոնը կազմակերպվում է Կոտայք գարեջրի գործարանի կողմից ընկերության Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների աջակցությամբ։ Ընկերության Ստեփանակերտի ներկայացուցիչ Հովանես Ղազարյանի խոսքով նման նախաձեռնությամբ Արցախում առաջին անգամ են հանդես գալու։ Փառատոնին կազմակերպելու ենք գարեջրի անվճար հյուրասիրություն։ Բացի այդ նախատեսվում է նաև համերգային ծրագիր, որին ելույթներով հանդես կգա Ստեփանակերտի փողային նվագախումբը, նշել է Հովանես Ղազարյանը։ Նրա խոսքով փառատոնի նպատակը ակտիվ ժամանցի կազմակերպումն է, ինչպես նաև փառատոնի միջոցով ընկերության արտադրանքի ներկայացումն ու նոր համագործակցությունների հարթակի ձևավորելը։ Փառատոնի մեկնարկը տրվելու է ժամը 18-ին։ Մուտքն ազատ է։ Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Առհասարակ վերջին շրջանում փառատոների անցկացումը դարձել է կարևոր նրանով, որ այն նպաստում է սպառողների առավել տեղեկացվածությանը, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկությանը այս կամ այն ոլորտների նորույթներին։ Այս առումով Կոտայի գարեջրի գործարանը եւս բացառություն չէ։ Երևանում ամենամյա դարձած միջոցառումն այսուհետ կիրականացվի նաև Արցախում։ Գործարանի վաճառքի գծով տնօրեն Վահե Կարապետյանի խոսքով փառատոնի նպատակն է Արցախի սպառողին ծանոթացնել ձեռնարկության վերջին թողարկման արտադրատեսակների հետ։ Մեր նպատակը հիմնա հիմնականում մեր նոր բրենդը ներկայացնել Արցախի հանրությանը։ Մեր մոտ եղել է ռեբրեդինգ գործարանում, այսինքն շշի տեսքն է փոխվել, լիովին գարեջրի համն է նույնպես փոփոխություն եղել գործարանում։ Հիմա մեր նպատակը այն է, որ ներկայացնենք մեր նոր գարեջուրը հանրությանը, ավելի ճանաչելի դարձնել Արցախում։ Զրուցակցից խոսքով փառատոնը միևնույն ժամանակ նպատակ ունի հանրությանը ներկայացնել հայկական գարեջրի պատրաստման լավագույն ավանդույթները, գարեջրի արտադրության շուկայում առկա նորամուծություն հատկությունները, նոր ապրանքատեսակները։ Փառատոնին կներկայացվեն Կոտայք ընկերության բոլորովին արտադրված 3 նոր տեսականիներ։ Արցախում պահանջված գարեջուրա կոտայքը, մենք այստեղում ենք մեր սպառողը, ծիրված գարեջուրա, կոնկրետ կոտայք տեսակը, հիմա ուզում ենք ներկայացնել նաև գոտնո Էրեբունին, նույնպես համայն փոփոխություններ է կրել, Էրեբունին ավելի խիտ գարեջուրա, տարբերվում է կոտայքից ու կոտայք գոլդից, ավելի խիտ, ավելի թուն գարեջուրա, Փառատոնային ձևաչափով Արցախում առաջին անգամ ամառային երեկոն կուղեկցվի հայկական գարեջրի ոսկեզոծ պղպջակներով։ Իդեպ մասնակիցները հնարավորություն կունենան ձեռք բերել գարեջուր եւ վայելել այն համերգային ծրագրի ուղեկցությամբ։ Արցախում լինելու է փառատոնը առաջի անգամ, նույնը լինելու, ամեն տարի ավելի մեծ մասշտաբի ենք փորձելու կազմակերպել։ Նույն ծրագրերը ներառված են լինելու Արցախում, Երևանում բոլոր գարեջրի տեսակներն են մասնակցում փառատոնին, ոնց որ աննախադեպ է լինելու, միայն կոտեկ գարեջրի գործարանն է կազմակերպում այս փառատոնը։ Ինչ վերաբերում է բուն միջոցառման գարեջրի փառատոնի ընթացքին, ապա այդ մասին հանգամանալի կներկայացնենք վաղվա մեր թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր